بسم الله الرحمن الرحيم الفعل اللازم والفعل المتعدي فعل لازم وفعل متعدي الأمثلة تفتح الزهر ثار الغبار فاض النهر هبت الريح در امثله گروه اول در این امثله دقت بفرما اینا فقط فائل دارند فقط چی دارند؟ تفتح الزهر شكفته شد قول باص شد ثار الغبار غبار برانگیخت بلند شد فاب النهر نهر پر آب شد هبت الريح باد وزید اینا الزهرو الغبارو النهرو چه اعرابی دارند فائل هستند و فعلای قبلی هم همشون فعل بودند و مازی بودند همینجا هستی عزیز من خب اما به امثله گروه دوم دقتی بفرما طوا الخادم الثوبه پیچید جمع کرد خادم خدمتگزار لباس را اکل ثعلب دجاجتن خرد روباه مرغی را بلل المطر الارضه خیس کرد باران زمین را احرقت احرقت النار المنازل سوزان آتش خانه ها را خب اگر دقتی بفرمایی در امثله گروه دوم یا روبروی امثله گروه اول که نگاه کنیم اینا مفعول بهی دارند توا الخادم و الثوبه جمع کرد خادم لباس را خادم فائل الثوبه تمام این مثالا به همین شکلند هر ترکیب ترکیبشون خب اینجا ما مفعول بهی هم داریم اون فعلی که فائل داره و مفعول بهی نمیتونه داشته باشه لازم هست و اونی که مفعول بهی داره بهش میگن چی؟ متعدی مثل شما اینجا دقت کن جلس علیون نشست علی در برای تشخیص این که بدونیم فعل لازمه یا متعدی لحاظ معنایی ما میتونیم برای متعدی چه کسی را و چه چیزی را رو در جوابش بیاریم ولی برای لازم نه ببین اینجا دقت کن نصر علی زیدن یاری کرد علی زید را نصره یاری کرد چه کسی را یاری کرد میتونیم بگیم ولی اگر بگیم جلسه علی نشست میتونیم بگیم چه کسی را نشست پس اون فعل لازمه و این نصره متعدیه خب بریم جلوتر بیا روی قاعده الفعل ينقسم قسمين لازم ومتعد فعل تقسيم میشه به دو قسم يك لازم ودو متعدي متعدی سيوسي الفعل اللازم هو ما لا ينسب المفعول به فعل لازم آن است منصوب نكند مفعول به را والفعل المتعدي هو الذي ينصبه اما فعل متعدي آن است که مفعول بهی را منصوب کند اقسام المتعدی حالا که لازم و متعدی رو خوندیم حالا که لازم و متعدی رو خوندیم بیا ان اقسام متعدی زرع الفلاح القصب اطفأ الهواء المصباح تسوق الريح السحابه اینجا اگر در این مثال دقتی داشته باشی خب تو كتاب من أمثلة بله زرع الفلاح القصبة أطفأ الهواء المصباح تسوق الريح السحابة بعد صفحه بعدی میاد یرکب الفارس الجواد یعود الطبیب المریض یستجیب الله الدعاء به این گروه از امثله اگر دقت داشته باشی میبینیم که ما فقط یک مفعول بهی داریم چند تا؟ که کاشت کشاورز نیشکر را قصب زرع الفلاح القصب اطفع الهوا و المصباح خاموش کرد هوا چراغ را تسوق الريح از صحابه سوق میدهد باد ابر را چند تا مفعول بهی داریم تمام این امثله ای که خوندم اولیش فعل هست بعدیش فاعل و بعدیش مفعول بهی حالا به امثله گروه بعدی دقت بفرما تو الجو معتدلا رأيت الصلح خيرا وجدت الفراغ مفسدة اعطيت الصائل خبزا يكسو العلم اهله وقارا یسق الطبیب المریض الدواء در این امثله ها ما دو تا مفعول بهی داریم ظننتو فعل با فاعلش الجواب مفعول بهی اول معتدلا مفعول بهی دوم رأیتو صلح خیرا رأیتو فعل با فاعلش از صلح مفعول بهی اول خیرا مفعول بهی دوم میبینیم این گروه از امثله چند این فعلا چند تا مفعول بهی دارن هر یک فعل پس ما فعل لازم متعدی داریم که یک مفعول بهی داره یا به عبارت یک مفعول بهی رو منصوب میکنه داریم که دو تا رو منصوب میکنه و داریم که سه تا رو منصوب میکنه بله یکسو فعل مضارع العلمو فاعل اهلا مفعول به اول هو مضاف الیه و قارن مفعول به دوم یسقی الطبیب المریض الدواء یسقی فعل مضارع الطبيب فائلش المریضه مفعول بهی اول الدواء مفعول بهی دوم امثله گروه سوم دقت بفرما که سه تا چی داریم مفعول بهی سعرا علیا کتاب مفیدن نشان میدهم علی را کتاب مفید است کتاب را که چی است یا کتاب مفید را نشان میدم علی را کتاب مفید را البته در فارسی به شکل مضاف مضاف الیه ترجمه میشه اعلمت الطغاة الظلم وخيما یاد دادم طغات را ظلم را که چه هست وخیم است خب انبعن الرسول الامیر قادما نبأتهم الكبر ممقوتا اخبرت الغلمان اللعب مفیدا خبرت المسافرين القطار متأخرا حدثت الأولاد السباحة نافعة سأرى فعل مزارع هست علیان مفول به اول الكتابة مفول به توفوم مفيدا مفول به سوم اعلم تو فعل با فاعل التغات به اول الظلمه مفول به دوم و خیمن هم مفعول به سوم تا آخر سعرا فعل مزارع انا درش مستطره یعنی من نشان میدهم انا درش مستتر وجوب فائلش انا مستطره بله خب حالا بیا روی قواعد قاعده 134 کتاب ینقسم الفعل المتعدی اربعه اقسام تقسیم میشه فعل متعدی چهار قسم یک ما ینصب مفعولا به واحدا اونی که یک مفعول بهی رو منصوب میکنه مانند امثله گروه اول زرع الله القصبه ب ما ینصب مفعولین اصلهما مبتدا و خبرون اون فعلی که دو مفعول رو متعدی میکنه ولی اصل اونها مبتدا و خبر بودن ببین اینجا تو الجو معتدلا در اصل بوده الجو معتدلون تو روش اومده روی مبتدا و خبر اولی رو به عنوان مفعول اول منصوب کرده و دومی رو به عنوان مفعول دوم اینا و اینایی که دو تا مفعول منصوب میکنند که اصل اون دو تا مفعول مبتدا خبر بوده چی بوده چی هستن ظن حسیبه خاله زعمه جعله عده حجا و هب و جمیعها تفید شک مع میل الى الرجحان تمام اینا شک و میرسونند البته شکی که میل به چی داره؟ به رجحان به ارجح اما و و علما و وجدا و الفا و درا و تعلما و تفید الیقینه اینها یقین میرسونند یعنی معنای یقین دارند و ردا و ترکا و تخیذا واتخذا وجعلا ووهبا وهذه تفيد تحويل الشيء من حال إلى حال إن فعل هایی که اینجا نام برد اینا گرداندن چیز و از حالتی به حالت دیگر معناشون هست پس مثلا اتخذ الله ابراهیم خلیلا یعنی گرفت ابراهی الله ابراهیم را خلیل خب پس این افعالی که تا اینجا نام برد همه اینا دو تا مفعول دارن همه اینا چند تا دارن ولی اللحاظ معنایی با هم یکی نیستن اللحاظ معنایی یکی مثلا زنه با علمه با رعا معنی فرق میکنه زنه معنی شک و میرسونه ولی رعا یقین میرسونه جیم ما ینسب مفعولین لیس اصلهما مبتدا و خبر ما فعلهایی داریم که دو تا مفعول منصوب میکنند ولی در اصل اون دوتا تا مفعول مبتدا و خبر نبوده اند و هو کثیرون این فعل ها زیاد هستند من هو از جمله اعطا و سألا و کسا اعطا و سألا و کسا شما ببین اعطیتو السائله خبزن اعطیتو فعل با فاعل السائله مفعول بهی اول خبزن مفعول بهی دوم دادم پرسنده را گدار نانی دال ما ينسب ثلاثة مفائل مفعول مف... فعل متعدی که سه مفعول رو منصوب میگرداند و هو ارا و اعلم و انبع و نبع و اخبرا و خبرا و اینا چند تا مفعول به رو منصوب میکنند برای هر یکی مثال آورده خبرت المسافرین القطار متأخرا خبر کردم مسافرین را که قطار تأخیر دارد خب حالا که استاد بزرگوار ما <clears throat> لازم و متعدی رو خوندیم حالا که ما لازم و متعدی رو خوندیم یه دقت دیگه ای داشته باش یه این سوال مطرح میشه آیا میشه فعل لازم و متعدی کرد در این درس جوابش میده مثلا خرجه فعل لازم یا متعدی لازمه نمیشه بگیم چه کسی راه خارج شد خارج شد لازمه آیا میشه این خرجه رو متعدی کرد به معنی خارج کردش کرد آره میشه خرج خارج شد اخرج خارج کرد خب تو این درس میخونیم فعلی الفعل بالهمز و تضعیف متعدی کردن فعل به وسیله همزه و تضعیف به وسیله همزه و تضیف تضیف یعنی این که حرف واسطش رو تجدید بدیم حرف واسطش رو چیکار کنیم حالا به امثله گروه اول دقت بفرما خرج الرجل و جلس الزائر و ضاع کتاب خارج شد مرد نشست زائر از بین رفت کتاب اینا لازمند اینا چیند خرجه و جلسه و ضاعه رو ما وسیله همزه متعدی میکنیم خرج رجل مرد خارج شد اخرج تو رجل مرد را خارج کردم ها اجلس تو الزائر نشاندم زائر را اضع تو الكتاب زایه کردم کتاب را دیدی که چطوری متعدی شدن؟ در های بعدی با تضعیف متعدش کرده فرح الولد بالجائزه سهل سهولت المسئله صعب السير في الطريق خوشحال شد پسر به جایزه آسان شد مسئله سخت شد رفتن در راه اینا فرحه و سهوله و صعوبه لازمند حالا گروه جلوتر رو دقت بفرما فرحت الولد بالجائزه خوشحال گردانیدم پسر را با جایزه سهلت المسئله مسئله را من سهل کردم صعب المطر و السیر سخت گردانید باران رفتن را متعدی شدن باد یعنی چی؟ یعنی به باب افعالشون ببر و باب تفعیل متعدی میشن فعل لازم و به باب افعال و تفعیل ببر متعدی میشن کاری به فتح آخر ما نداریم این سیغه اول سیغه اول میشه مبنی بر فتح از قبلا خوندیم دیگه خب قرع علیون الكتابه حالا یه چیز دیگه میگه میگه اگر, کتاب اگر کلمه ای خودش از قبل متعدی بود ها اگر کلمه در اصل متعدی بود ما دوباره اومدیم اونو متعدی گردانیدیم اینجا دیگه متعدی به دو مفعول میشه این نقطه خیلی جالبیه مثلا قرأ علیون الكتاب خواند علی کتاب را از اون فعلا یک یک مفعول داره یک مفعول منصوب میکنه فهم سعید و درس فهمید سعید درس را رکب فرید الفرس سوار شد فرید بر اسب اسب را حالا دقت کن قرأ علیون الکتاب را متعدی هست ولی دوباره متعدیش گردونده به خاطر اینکه دو تا مفعول داره الان اقرأت علیا الكتاب خان خان دم علی را کتاب را یعنی من به علی کتاب رو بله تو سعیدن الدرس فهمانیدم سعید را درس را تو فریدن الفرس سوار گردانیدم فرید را اسب را یعنی فرید رو بر اسب سوار گردانیدم دیدی اینایی که خودشون از قبل متعدی هستن در اصل حالا که دوباره متعدیشون گرده با همزه دو مفعولی شدن خودش اینو در قاعده میگه خافر و من متاسفانه چون تمرینات تو صفحه بعدی بوده فقط این ستا رو خوندم حالا بقیه رو هم بخونم یرکب الفارس الجواده جان نه این نیست ده يازو بله خاف الرجل الظلم حفظ الغلام القرآن حمل الجمل الحطبة ترسید مرد ظلم را حفظ کرد غلام قرآن را حمل کرد شطور دار را خب حالا خافه و حفظه و حمله رو خودشون متعدی هستن خودشون چه هستن؟ اون ستای قبلی رو به باب افعال برده بود اون متعدی های قبلی رو دو مفعولی شده بودن این ستا رو به باب تفعیل برده اینا هم دو مفعولی شدن ما فعلای لازم رو به باب افعال و تفیل میبریم متعدی میشن اگر متعدی خودش در اصل متعدی بود به این دو باب ببریم متعدی تر میشن چی میشن؟ خوفت الرجل از ظلم ترسانیدم مرد را از ظلم حفظت الغلام القرآن حفظت حفظ گردانیدم غلام را قرآن را حملت الجمل الحطب حمل کردم شطور را دار یعنی دارها رو بر شطور گذاشتم 135 بیا اذا زید في اول الفعل الثلاثی همزة او ضعف ثانیه تعدى لواحد ان كان لازما زمان که اضافه بشه در اول فعل ثلاثی همزه مانند فهمه مانند فرحه افرحه زمان که اضافه بشه در اول فعل ثلاثی همزه او ضعف ثانیه یا حرف دومش تضعیف بشه مانند فرحه تعدى لواحد انکان لازما متعدی به یک مفعول میشه اگر لازم بود و تعدا لاثنین انکان اصله متعدیا لواحد و متعدی به دو مفعول میشه اگر در اصل متعدی به یک مفعول بوده است مانند امثله که توضیح دادیم